Labrīt visiem! Šodien ir vasarsvēta svētdiena. Kalendārā rakstīts, ka kristieši svin kristīgās baznīcas sākumu un zemnieks svin kaut kā, kaut kā ražu saistībā. Bet to katrs googlē var noskatīt pats ja, detalizētāk. Bet jebkurā gadījumā prieks jūs redzēt, tik vienu katru šeit, šī rītā. Un kā jau ierasts, es esmu simtprocentīgi pārliecināts, ka katram no jums ir par ko pateikties – visvarenajam dievam, jo viņš noteikti mūs ir pasargājis no ienaidnieka un no sliktām lietām. Un celsimies kājās, slavēsim Dievu, katrs kā mākam, klusi, skaļas, jebkā. Vienkārši dziedāsim kopīgi Dievam par godu. Nāc, kungs, izmeklē manu sirdi, mans, lai līdzīgāks kļūtu Tev. Nāc un šķīstī ar svēto tvašu, воду tas augstu ceļ. Uz mūžiem smago nastu projām Tava žēlastī nomodā. Paldies Tev, mīļais Dievs. Un pat, ja nomaldamies, paldies, ka Tu sauc mūs atpakaļ uz taisnības ceļu. Paldies, ka Tu svētais gars mājo katrā no mums un, un palīdz mums iet to šauro labo ceļu, varnais Dievs. Paldies Tev, mīļais kungs. Un paldies, ka mūsu ienaidnieks sātans vien var noraudzīties un viņš nevar mums neko izdarīt, jo Tu esi ar mums, varnais Dievs. Paldies Tev, kungs. Tev vienam izgods un slāvi. Jēzus Kristus un nevārds. Amen. Ir jums Bībala, saturiet Mateja evaņģēlī 14. nodaļu. Es par šo jau esmu kādā vietā dalījies, bet uh, es gribu iedziļināties kopīgi ar jums vēl. Un, uh, Es lūdzu, lai Dievs, nu, lai paņem lieko nost, un īpaši tas, kas no manas, bet lai izceļ to, kas ir no viņa, jo, mm, manuprāt, nu, man personīgi Dievs caur šo visu, ko es runāšu, ir atklājis kādas tādas lietas, kas viņām domājot, un es redzu, ka tas ir tāds kaut kas, kas var palīdzēt tev vai man, palīdzēt mums mūsu ceļā ar Dievu, Tā. No 14. No 14. nodaļa, no 22. panta. Um, 23. 4. Un Jēzus tūdaļ lika saviem mācekļiem kāpt lēvā. Lasot šos pāns, es gribu, kad, uh, kad uh, iedziļinies un pievērst uzmanību vārdiem, kas šajā visā, nu, tajā teksta daļā ir kurš saka ko, kas notiek, nu tā, tas ir ļoti svarīgi. Un Jēzus tūdēļ lika saviem mācekļiem kāpt laivā un pārcelties uz otru malu, tiekams viņš atlaidīs ļaudis. Un ļaudis atlaidis, viņš sauru puskāpa kalnā dievu lūgt. Un kad vakars metās, viņš tur palika viens pats. Bet laiva bija jau jūras vidū, viņi to mētā, jo pūta pretvējuši. Bet gaļos Jēzus nāca pie tiem, pa jūras virs staigādams – Un, kad mācekļi viņu redzēja pa jūras virs staigājumu, tie izbijās un sacīja, tas ir spoks. Un tie brēcēs bailēm, bet Jēzus tos tūdaļ tos uzrunāja un sacīja, turiet droši prāt, es tas esmu, nebīstieties. Un Pēters viņam atbildēja un sacīja, kungs, ja tu tas esi, tad liec man nāk pie tevis pa ūdens virs. Viņš sacīja, nāc, un Pēters izkāp no laivas un gāja pa ūdens virs un nāca pie Jēzus. Bet liela vētra redzēdams, viņš izbijās un sāka grimt. Viņš brēca un sacīja, kungs, palīdz man. Un tūdai roku izstieps, ja es viņu satvēru un viņam sacīja, masticīgais, kādēļ tu šaubies? Un, kad tie liekāp laivā, vējš nostājās. Un tie, kas bija laivā, metās viņu priekšā ceļos un sacīja, pat ties tu esi Dieva dēls. Un viņi pārcēlās uz otru malu un nonāca ģene, ģeneceretes zemē. Uh, Manā bībelē ir arī, teiksim, tā, ka pirms katras šādas vietas ir arī uh, norādīts, kurā vēl no evaņģēliem var, teiksim, vai kādu vēl var izlasīt. Un es gribētu izlasīt no Marka evaņģēlijas sastās nodaļas to pašu stāstu, bet no Marka puses, no autora Marka, no sastajā nodaļā. Marka 6. Man rādās no 45. panta. Un uh, viņš tūdāja saviem mācekļiem lika kāpt laivā un pa priekšu pārcelties uz Betsaidu, kamēr viņu, viņš ļaudis atlaist. Un tos atlaidis viņš gāja kalnā dievu lūgt. Un kad vakars metās, tad laiva bija jūras vidū un viņš viens pats malā. Un ļoti interesanti. Un redzēdams – ka tiem braucot bija grūtības, jo vēštiem bija pretī, viņš naktī gaiļos pie tiem nāca pa jūru staigādams un gribēja tiem iet garām. Bet, kad tie viņi redzēja pa jūru staigājumu, tie noturēja viņu par spoku un iesāk brēkt, jo visi viņu redzēja un izbijās. Un tūdaļ viņš ar tiem runājums tiem saka, turiet droši prāt, es tas esmu, nebīstieties. Viņš iekāp pie tiem laivā un mēģi nostājās, bet tie bija pavisam iztrūkšies jo viņi notikumu ar maizēm nebija sapratuši, bet viņa sirds bija apcietināta. Nu, šis stāsts no diviem autoriem. Šeit ir, ja varētu tā teikt, ceļa sākums, ceļa vidus un ceļa gala, gala mēķis. Un, um, pats ceļa sākums, mēs vēl varam lasīt ļoti skaidru, saka, Jēzus, tu daļa lika saviem mācekļiem kāpt laivā. Kāpēc viņi bija šajā laivā, kāpēc viņi iekāp, kāpēc viņi tur brauc? Bez, ka tā bija Jēzus pavēle. Jēzus tā viņam lika darīt. Iedomājieties, viņi staigā ar Jēzus, seko viņam, staigā ar Dievu. Un Dievs saka, kāp laivā, brauc uz otru malu. Uz otru malu. Un uh, pats viņš saka, viņš nebūs ar viņiem, nu viņš liek viņiem braukt un iet. Un tad nāk ceļa vidus. Un ceļa vidū pēkšņi viņi sastopās ar, ar, ar pretvēju. Vētra, viļņi, kas mētā un pūš pretī vējuši. Tad ir bailes, izbailes un, un visi tie notikumi. Un tad mēs lasam, ka gala mēģis piepildās tā, kā Jēzus teica, pārcelieties uz otru malu. Mēs lasam tajā Mat Mateja evaņģēlī 14. nodaļā. Mēs lasam, un viņi pārcēlās uz otru malu. Tā kā mēs redzam sākumu, beigas, un mēs redzam vidu. Mēs redzam, ka mācekļi tajā um, laivā, varētu teikt, tā laiva, es viņu tā kā nosauc par Dievu gribu. Kas ir tava laiva? Kur tu esi? Kur Dievs tev ir licis? Ne? Un <clears throat> kādreiz mēs, es nezinu, ļoti bieži, teiksim, kaut kāds tāds spiediens, ka, ka mums kā kristiešiem vienmēr jābūt smaidīgiem, <laughs> ka mums vienmēr viss ir labi – Piemēram, arī es pats esmu teicis ļoti bieži, teiksim, sludinot evaņģēlī, ka jā, atdod savu dzīvi Dievam, viss būs kārtībā, nu, nu nebūs viss kārtībā. Un tad es gribu, lai jūs iztēloties vienu tādu lietu, um, jo tas ir šādi notikumi, ceļa sākums, ceļa vidu notikumi, viss un pašas beigas var notikt jebkuram kristētim. Tev, man, jebkuram. Tas ir ļoti raksturīga lieta, jo tālāk ejam ar Dievu, jo mēs vairāk to varam piedzīvot, kad var gadīties tā, Un nevienmēr tas tā ir, bet var gadīties, ka tur, kur Dievs tev aicina, var būt ļoti liels pretestības, var būt ļoti liela grūtības. Tad ir Dieva aicinājums, Dieva norādījums, tad ir paklausība, un tai paklausībai tu līdz pretī stājās pretvēši. Un kā tas var būt? Ja jau Dievs tā teica, kāpēc tad ir tādas problēmas? Bet tā tas var būt. Tā tas var būt. Un arī vēl kas var būt ļoti raksturīgi, ka tajā pretvējā un tajos viļņos, kur tu mēdājies, Dievs nemaz var nebūt tavā laivā, var likties tā, un nu, ka viņš nemaz nav blāks, vai, teiksim, Dievs saka, viņš nav klāt. Bet mēs lasījām arī, un mēs lasīsim, ka mēs redzam, ka viņš vienmēr ir klātesošs. Amen. Tā kā, ja es teicu, vienmēr būšu ar tevi. Tad ir izbailes, un, un, un, un, un šajās izbailēs, ko es gribu arī izcelt, kad vissvarīgākais, ko es arī šajā rītā gribētu, lai mēs satveram, ka mēs satveram, tas viss ir par Jēzu, un Jēzus spēkam jāparādās varanam tavā manā dzīvē. Tas arī parādījās viņa dzīvēs. Šis nav stāsts par mācekļiem, par viņu kaut kādu īpašo paklausību vai viņu kaut kādiem sasniegumiem. Tas nav stāsts šajā ziņā ne par to, šeit stāsts par mūsu nespēku, bet viņa spēku mūsu nespēkā, kas parādās varens. Un tā tas ir vienmēr. Un, un, <clears throat> un tā ar viņa spēku mēs varam sasniegt to galmēķim, to norādīt, to vietu, kur Dievs grib, lai mēs būtu. Mūsu gala mēķis, pats, pats gala mēķis ir būt ar viņu mūžībā. Bet uh, arī kādreiz Dievs var uh, likt mums pārcelties uz otru malu, uh, arī kaut kādās ikdienas lietās, kaut kādās situācijās, kaut kādās brīžos, kaut kādos momentos, kad Dievs uzrunā mums kaut ko darīt. Būs ļoti liela pretestība. Man ir šī bilde prātā, kad nu, pretestība jau kādu, visu visādos veidos. <laughs> un, piemēram, man ir tā bilde, tad iedomājies ir Dieva cilvēks un ir cilvēks, kurš ir pazudis bez Dieva, bez Dievs. Ja? Viņi virzās uz kaut kādu virzienu. Un viens Dieva cilvēks virzās tur, kur Dievs viņu vada. Tad, tad ir tas vējš no mugurpuses, ja varētu tā teikt, ir Dieva vadība. Ja? Tad, tad viņš iet, viņam ir no mugurpuses ir spēks, kas viņu vada. Tas ir Dievs, kas vada. Ja? Un pretī ir vēlns spēks. Tagad pretestība ir tas, ko vēlns, ko tums valstība grib iznīcināt, visu laiku pretī pūš vējš, visu laiku. Un tad mēs varam sastapties ar pretī nākt vēl viens cilvēks, kurš ir bezdievs, un viņam no mugura puses pūš vēlns, tums valstība. Un, un, un pretī viņš stājās, pretī dievam, saprot, pret, pret dievu viņš iet. Un šie divi virzieni, ja? Un kādā brīdī mēs varam satikties ar to, uh, cilvēki, kas dzīvo bez Dievu, mēs varam nu, paskatīties, wow, viņš ir smaidīgs, viņam viss notiek. Es esmu šeit Dieva cilvēks, un man visu laiku kaut kas neiet, man visu laiku kaut kas neveicās. Man visu laiku kaut kāds problēmas. Pievērst uzmanību, kurš spēks un uz kurien pūš, uz kurien virza tevi, Dievs, uz mūžīgo dzīvību. Mēs lasīsim vēl vēlāk vienu rakstiet. Un uz kurien ved, un uz kurien virza tums valstība cilvēki, kas ir bez Dieva. Ar vieniem vārdiem uz dzīvību Dievs ved tev, un uz pazušanu ved ienaidnieks. Un ja viss gludi veicās tam cilvēkam, kurš iet uz pazušanu, tad ļoti liels muguras puses vēši no ienaidnieka, no sātana. Un es esmu ievērojis arī tā, kad kur sākās ļoti spēcīgs pretvējš tiem bezdieviem, sāk pretvējš no Dievu pūst, tajā brīdī, ja mēs lūdzam, tajā brīdī sāk viņam neiet. Un tā ir Dieva zīme, tā ir Dieva žēlstība, es tā ticu, ka sāk neiet cilvēkam. Viņš, iet, viņš tiek virzīts ienaidnieku puses, viņam Dievs ienaidnieks ved viņas pazušanu, bet viņam sāk stāties pretī Dievu pretvējuši. Ja varētu tā teikt, tās ir lūkšanas. Un tā ar laiku cilvēks vienkārši nožēlo savus grēkus un piedzimis no augšu. Un tā es tā ticu tam, kad mūsu lūkšanas spēja, ja teiksim, ja viss viņam ir labi, un tāpēc arī ļoti bieži, kad mēs lūdzam par cilvēkiem, kas netic Dievam, mēs, mēs, es uzskatu pirmā lieta, ka mums jālūdz ir dvēseles pestīšana, nevis dziedināšana vai, vai, vai, vai to mēs lūdzam, lai Dievs pagodinās ar dziedināšanu, bet primāri pestīšana. Jo ja viņš tiek dziedināts un aiziet uz ēli, Labi, slavu Dievam par dziedināšanu. Mēs negribam nevienam, lai sāps vai ciešanas vai slimības, bet, bet primārā ir pestīšana. Tas ir pats pats svarīgākais. Tātad uh, pieraksti sev kaut kur, ja tu pieraksti un iegaumē un atceries, kad, kad Dievu bērnam, kā Dievu cilvēkam, Dievu svētītam cilvēkam nevienmēr viss ir pilnīgi gludi. Un īpaši Dievu aicinājumā ne viss ir vienmēr gludi. Varbūt vieglāk, varbūt nav tik daudz izaicinājumu, bet var būt arī ļoti nopietni izaicinājumi. Un par šodien es gribu runāt tieši par to, ko es gribu dalīties, kas ir man sirdī, ir par to, ko un kā mums darīt šajās situācijās. Un uh, es uh, otrā korintiešiem septīto nodaļu atveriet. Mēs iesim apakaļ arī uz to Mateja evaņģēlī 14. nodaļu. Pāla vēstura otrā, otrā pāla vēstula korintiešiem. Kāpēc korintieši tie, kas varbūt nezin, tā bija draudze Korintā, pilsētā, Korintā. Un Pāvils ir viens no apustuļiem, kurš viņiem rakstīja vēstuli. Šis ir vēsturisks materiāls, Tie, kas varbūt nezina, ir jauna ticībā. Šis ir vēsturisks materiāls, ko mēs lasam Bībelē. Tas nav kāds cilvēks sarakstīts. Tas ir cilvēks sarakstīts, Dieva gar iedvesmots, bet mēs lasam ļoti vēsturisku materiālu. Un, un Pāvils šai draudzē un šiem cilvēkiem raksta tādu interesantu lietu 7. nodaļā. Interesanti, kad nonācām Maķedonijā, mūsu miesai nebija ne mazākās atpūtas, bēdas no visām pusēm. Ārā cīņas, iekšā bailes. Es apstāšos. Maķedonija bija pilsēta, bija vieta, uz kurien Dievs lika Pāvilam iet. Dievs svētais gars uzrunā apustuļu darbos, mēs varam lasīt. Atkal, tikai savādākos vārdos, ja tur bija Pēterim bija viļņi un vētri un pretvējuši, tad šeit bija Pāvils saka citos vārdos. Tātad, kas var būt dot raksturīgi tavā dzīvē, ja tu kā kristietis, kā Dieva bērns dzīvo? Ļoti reāli ir iespējams, ka tev būs arī bēdas no visām pusēm. Tas ļoti iespējams, ka var notikt situācijas no visām, iedomājies palsaka, no visām pusēm bēdas. Tas ir, tad, tad tu griezies riņķī visur sev un liekas, visās pusēs ir bēdas. Kā tas var būt? Nu, paldies Dievam, kad es lasu Dievu vārdu, ka tas tā var būt, jo man liekas, nu, es cīnos ar daudzām lietām, ne? Bet, nu, Pāvils, wow, Ja mēs lasām viņu, tā viņas sirds un kā viņš dzīvoja Dievam, un viņam ir bēdas, nu, tad, zin kā, mēs sastaistam uzreiz kopā, kad svētība vai pilnlai laime vai prieks vai viss labi izdošanās nevienmēr ir uh, pilnīgi simtprocentīgi Dieva svētības apliecinājums. Saprotat? ka var gadīties, jo mēs dzīvojam apzināties, un to mums ļoti svarīgi apzināt, mēs dzīvojam pasaulē, kur ir nolemta iznīcībai. Ja, mēs, un Jēzus dara jaunu pasauli. Ja mēs arī lasīsim tūlīt, uh, Viņš darīja jaunu pasauli. Mums ir jāatverās savs skats, jāatver uz turieni. Ja mēs šajā pasaulē gribam atrast to cerību un piepildījumu un savu visu prieku, mēs nekur netiksim. <laughs> mēs vienmēr būsim pievilušies. Jā, Dievs mums dod laimu un prieks baudīt daudz lietas, ko viņš devs un slavu Dievam. Viņš dod svētības. Tas nav pa vienmēr pa, pa sliktu tikai šeit, bet tā mūsu gala mēķis, mūsu, mūsu ilgas, uz ko mēs jūtamies, uz to jauno pasauli, ko Jēzus ir apsolījis kur nebūs vairs ne nāves, ne, ne asaras. Es domāju, asaras tur būs, bet viņas būs prieka asaras. Ja. Un, uh, bet uh, Pāvils saka, bērns no visām pusēm. Un, un viņš saka, ārā cīņas, iekšā bailes. Mēs lasām Pēteru un mācekļus, viņi bija izbijušies. Un šeit ir Pāvils, kas saka, iekšā bailes. Bailes. Tātad tādas lietas var notikt. Tā var gadīties. Ir atkal Dieva aicinājums, ir Dieva pavēle, ir paklausība un ceļā vidū ir grūtības. Bērns no visām pusēm. Un šajā pašā otrā korintiešiem ceturto nodaļas gribētu izlasīt jums. Ļoti interesanti Pāvils raksts no 7. pānta līdz 18. Pāvils saka, bet mēs glabājam šo mantu māla traukos, lai spēka pārpilnība būtu no kā? No Dieva un ne no mums. Es gribu, ka ir sirdī izteikt vienkārši tas, ko es gribu. Es ceru, ka man izdosies. Ne no mums, bet no Dieva. Ne no mums, bet no Dieva. Tā spēka pārpilnība. Ja? Jeb spēks, ko citi varētu redzēt, jeb tas, ko citi varētu saskatīt mūsu dzīvēs, no malas skatoties – ka tas būtu nevis kaut kas no mums, bet no Dieva. Jo neesam mēs pestītāji, neesam mēs glābēji, bet Jēzus ir glābējs. Jēzus ir tā cerība, Jēzus ir tas, kas vajadzīgs ikvienam no tevis, no jums un no ikvienam no pasaulē. Nav cerība mūsos kā cilvēkos, saprotat? Dievu vārds saka, ja cilvēkiem mēs liekam cerību un paļāvību, mēs esam nelaimīgi. <laughs> Dievu vārds vispār Jeremijas pasaka, viņš tā kā nolādēts ir. Uh, neveicās, visu laiku izgāžās, tas, ka tu ceri un izgāžās, bet ja mēs liekam cerību uz dzīvo Dievu, viņš nekad nepieviļ. Un tas, ko Pāvils saka, nevis, ka spēks ir tas, ko citurreiz ir, būtu nevis no, Dieva, nevis no mums, bet no Dieva. Viņš saka vēl, mēs visur topam spaidīti. Ha. Vārds visur atkal. Bez mazai visās situācijās mēs tā kā, mums tā kā spaida Pāvils saka, vienkārši, nu spaidīt, tas nozīmē, nu, nu visu laiku grūtības, ja? bet tomēr, neesam nomākti. Tad, tad spēks ne no mums, bet no Dieva, tā, kad mēs neesam nomākti, tas ir tas spēks, kas parādās. Ka mēs, mums bija jābūt nomāktiem, mums bija jābūt ja, nomāktiem, bet neesam, tas ir tas Dieva spēks, kas parādās tajās situācijās. Mēs esam, uh, esam bez padoma, nu, būtībā tā kā apjukuši brīžiem, ja mēs varam būt apjukuši, tas arī var gadīties. Uh, Varam būt tādi, nu tāds, nezinam, nav skaidrs viss. Es nezinu, tu prasi, kāds tev prasa, kas tev ir? Kas tev ir? Es nezinu. Kāpēc tev tā notiek? Es nezinu. Kāpēc tu darbu pazaudē? Es nezinu. Kāpēc tev slimība? Es nezinu. Māc, kāpēc tavos projektos visu laiku vīrus nāk? Es nezinu. <laughs> nu, viņš internet. <laughs> viņš izcīna, viņš izcīna. Es nezinu. Mēs, nes, mēs varam būt arī bez padomu, tad, tad nu, bez pilnīgi skaidras saprašanas kādā lietā. Bet neesam izmisuši. Akal Dievs spēks parādās tajā, ka mēs neesam izmisuši. Ja mūsu spēks būtu bijis uz mums, būtu, mēs būtu izmisuši. Ja cilvēcīgi tas būtu, mēs būtu izmisuši. Bet Dieva spēks parādās, mēs neesam izmisuši. Tas ir Dieva spēks, saprotat? Mēs redzēsim to arī tālāk, tālāk lasot Mateja evaņģēlī 14 nodaļu tajā stāstā. Mēs topam vajāti. Var gadīties, ka tu top vajāts. Tā tas var būt. Vismaz viena lieta, ko es gribētu, ka mūsu draudzē tas ir, tas ir pieņemts, un mēs to apzināmies. Nevis mēs ignorējam un mēs meklējam, ka tas nē, tas ir tikai vienīgi no vēlna, un ka kristietim vienmēr jābūt smaidīgam, laimīgam, priecīgam. Nē, var gadīties. Es vismaz tam ticu, Bet es ticu nevis tam, ka tā jāfokusēs uz tām vajāšanām, uz tām grūtībām, bet mēs redzam Dievu spēku parādamies. Un mēs iepazīstam Dievu caur visām situācijām, nevis tikai tad, kad ir labi. Vau. Wow. Tā, un uh, mēs topam vai, bet neesam atstāti. Mēs esam satriekti, tomēr neesam pazuduši. Baigas tāda spēcīga vārda, ne? Un to Pāvils saka par sevi. Mēs visur nesam Jēzus miršanu savā miesā, lai arī Jēzus dzīvība parādītos mūsu miesā. Jo kamēr dzīvojam, vienmēr topam nodot nāvē Jēzus dēļ, ja, lai arī Jēzus dzīvība parādītos mūsu mirstīgajā miesā. Šis apmaiņas process. Tātad nāve darbojas mūsos, bet dzīvība jūsos. Bet mums ir tas pats ticības garš, kā ir rakstīts, es ticēju, tāpēc es runāju. Arī mēs ticam, tāpēc mēs arī runājam, zinādami, ka tas, kas uzmodinājis kungu Jēzu, uzmodinās arī mūs ar Jēzu, nostatīs savā priekšā kopā ar jums. Jo viss tas notiek jūsu dēļ, lai žēlstība vairodamās pieaugtu ticīgi, pieaugt, pieaugot ticīgo skaitam, vairotu arī pateicību Dievam par godu. Un interesanti, ko Pāvils saka, tāpēc mēs nepiekūstam – Bet lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais dienu no dienas atjaunojas. Un tad pārsaka, jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, viņš nosauc tās par vieglām grūtībām, <laughs> pārvēlas visas tās lietas. Tad tās grūtības, kas ir viegli, dod mums neizskām lielu mūžīgu godību. Un tad viņš saka, mēs varam piedzīvot to, ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams – bet kas nav redzams, jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs. Pāvs saka, Pāvils vispār lasot viņa vēstos, viņa fokus bija uz Jēzus mūžīgo dzīvību. Viņš vien arī vienā vietā saka, es labprāt atraisītos no šīs pasaules, tad nomirt, no nu, aiziet no šīs pasaules un būt pie kunga Jēzus. Bet mans pienākums, mans sirds ir kalpot jums un draudzēm šeit, un tie tā man ir jāpaliek šai zemē. Un uh, uz šīs zemes. Un, uh, Tad vienā vietā viņš saka, savu ticības skrēni es esmu noskrējis, tic, nu, savu sacīgs esmu izcīnījis, savu ticības skrēni noskrējis, tagad ir pienācis laiks, ka viņš no šīs zemes atraisīties, būtu ar kungu saņēma godības vainagu, Pāvils saka. Viņš vienmēr turēja prātā to, kas ir nevis to, kas ir redzams, bet to, kas ir neredzams. Ārā cīņas un iekšā bailes – apakaļ aiziet uz to Mata evaņģēlī 14. nodaļu. Tātad <clears throat> tās pāris lietas, ko es uh, gribu nodot jums. Pirmām kārtām, kad Dieva aicinājumā ja vietā, ko Dievs tev ir aicinājis, viņš tev nav atstājis vienu pašu. Viņš pats ir personīgi iesaistīts un iesaistās. Pats Jēzus iesaistās personīgi. Tas nav tā, ka Dievs iedod tev atslēgas, pasaka, kur jābrauc un sagaida tev galmērķī. Un tad sagaida dusmīgs, kāpēc tu neieradies vai kāpēc tu ieradies ar sadauzītu mašīnu, kas notika – Kas tev ir? Tu nemāk braukt, kas tev ir? Ja? Dievs ir iedod atslēgas, iedod mašīnu un pats ir klāt. Tā, tas jau ir tas, ka ja es saku, es būšu ar jums līdz pasaules galam. Viņš pats ir klāt, un to mēs varam redzēt. Un, lai gan liekas kādā brīdī, ka viņš nav, man patīk, ko Marks mums atklāja, ka Jēzus palaiž viņus, pats aiziet tēvu lūgt, un redzēdams tajā vietā, kur viņš ir tēvu, redzēdams – tās grūtības. Redzēdams, ka tas ir tas moments, kad viņam jānāk ir, ja? nevis, oh, atkal viņi netiek kaut kur, bet viņš redz, oh, šis ir tas brīdis, kad man jāiet, un viņš iet. Ja es nāku pie viņiem tajā brīdī, tajās grūtībās viņš panā atnāk. Iedomājieties, šie viļņi, šis pretvērš, šis mocības, viņi tur ņemās, un viņi jau bija zvejnieki, liela daļa no viņiem bija zvejnieki, tie mācekļi. Un viņi tādas lietas, viņi taču to zināja. Bet viņiem tur, ka tās grūtības, tas moments, ja, ka viņi liekas, ups, es nezinu, kā mēs tiksim uz galam. Un tajā brīdī Jēzus nāk, un ļoti svarīgi jums, mums un jums saskatīt, ka Jēzus ir tas, kas iet pāri šiem viļņiem. Viņš iet pāri šīm vētrām, viņš staigā pa ūdens virs. Viņu neietekmē nekas, kas šajā pasaulē notiek. Nekas. Jēzus nav panikā, Jēzus nav satraucies, viņš nav neziņā. Jēzus ir tas, kurš staigā pāri visām šīm lietām. Viņš ir uzvarētājs. Pacel savus acis uz Jēzu. Jebkurš, uz ko mēs varētu likt paļauju, viņš ir cienīgs. Ka mēs varam uz viņu paļauties, jo nekas nespēja viņu ietekmēt. Nekas, nekuri vēji, jebkuras viļņi, jebkuras vētras nespēja viņu izsist no viņa ritma. Viņš vienkārši nāk tajā visā pa virs. Un interesanti, kad uh, viņi ierauga viņu, un viņi notur viņu par spoku. Un, uh, <clears throat> interesanti noturēt jēs par spoku, ja par kaut ko, no kā mēs nobīstamies, <laughs> arī tā var gadīties. Jeb Dieva risinājums tavā dzīvē un tavā situācijā kādā brīdī var izbiedēt tev. Kādā brīdī var vairāk uztraukt tev. Uh, bet nebīsties. Un interesanti, kad, kad Dievs šeit parāda vēl vienu lietu, ka Dievs ne tikai pagodinās klātesošu, bet viņš dod vārdu. Viņš dod vārdu. Tātad, Dieva bērns meklē satvert vārdu. Kurā brīdī tev svarīgi dzirdēt vārdu? Un interesanti, ka Jēzus zina, ko runāt tajā brīdī. Viņš varēja jebko viņiem teikt, bet ko Jēzus viņiem saka? Turiet droši prāt, nebīstieties, viņš saka, es tas esmu. Ja kādā brīdī var situācija rasties, ka mēs nesaprotam, mums tas, tas situācijas risinājums, ko it kā Dievs mums piedāvā vai dod, ka tas var mūs izbiedēt vai uztraukt. Bet svarīgi meklēt Dievu vārdu. Svarīgi meklēt vārdu, svarīgi lasīt Dievu vārdā, svarīgi Dievkalpumā dzirdēt vai kādā citā vietā, kur tu saņem, bet Dieva vārdu. Jo redziet, Dieva vārds jau ir tas, kas dod pamatu. Dieva vārds jebkurš cits iedrošinājums vai, vai, vai kāds, bet Dieva dots vārds, Dieva runāts vārds tavā dzīvē, tas ir tas, kas dod to, to mieru, to iedrošinājumu. Un interesanti, ka Jēzus saka fantastisks vārds, turiet droši prāti visā tajā vētrā. Man patīk, kad uh, Dievs nevienmēr atrisinās tavas apstākļas. Nevienmēr tas ir tas, mēs lūdzam par apstākļu. Piemēram, ja nav darbs, Mēs lūdzam, dod Dievs darbu, dod Dievs darbu, dod Dievs darbu, bet Dievs saka, nē, es tev gribu iemācīt uzticēties, es gādāšu par tevi. Man svarīgāk tev ir parādīt, ka es spēju gādāt vairāk nekā pat tu, kā tu var kaut ko nopelnīt, izdarīt. Es spēju gādāt vairāk. Es tev do, spēju pabarot, es, spēju, es spēju, un es svarīgāk, Dievs saka, man, ka tu paļaujies uz mani, nevis uz saviem spēkiem. Saka, Dievs, dod man darbu, es nopelnīšu savu iztiku. Dievs saka, nē, nē, nē, arī tavs darbs, arī tava elpa, tavs sirdspūks, tā viss ir man žēlstība tev šajā rītā. Tāpēc es gribu, lai tu pamatā nevis paļaujies uz to, ka tev ir darbs, ka tev ir līdzekļi, bet ka tu redzi to, ka es esmu tas, kas par tevīm gādā. Un ja tas darbs nebūs, būs kaut kas cits vienalga, kas Dievs saka, bet pamatā paļaujies uz manīm. Paļaujies. Interesanti, ka viņš nevienmēr dziedina uzreiz. Tas tā arī var būt. Tas tā var arī būt. Interesanti, ka viņš neatrisina uzreiz visus apstākļus. Ļoti interesanti, bet viņš saka vārdu. Viņš saka vārdu. Un arī paturam prātā, ka viņi, Dievs teica, ej uz otru malu, un viņi pārcēlās. Tad, tad arī Dievs zina, kā novest tavu lietu līdz galam, un ja viņš ir kaut kur aicinājis un līdz tev iet, viņš aizvedīs tev līdz galam. Un tā būs viņa uzticība, kāpēc tu tur būs ticis. Nevis tavs spēks, nevis tavu gudrību, jo tajos brīžos tieši, kad ir šie viļņi, tavs spēks un mans spēks un mūsu gudrība, viņi pazūd. Jo tie viļņi šķietam ir ļoti liela, pārāk liela. Un šī pasaule, ja godīgi, mums jābūt ļoti patiesam un atklātiem pret sevi. Šie pasaules vēji, šīs pasaules vētras spēja jebkuru stiprāko cilvēku izsist tā no ierindas. Vienalga, kurš tas ir. Un, un tas var būt mazs kukains, kas iekož. Vai tas būtu liels notikums, māja sabrūk, vai vētra, vai viesuļvētra, vienalga, kas, bet spēja izsist visstiprākos cilvēkus. Bet Dievu neviens nevar izsist. Un uz viņu mums, un es ticu, un es uzskatu, ka Dievs vēlās, lai mēs esam tie cilvēki, kā mēs arī lasījām, ka Dieva spēks, lai parādās ne no mums. Un tas ir tas svarīgākais, un manuprāt, tā ir tā atšķirība, ko pasaule izmisīgi meklēs redzēt. Un tā ir tā lieta, ko mums vajag, ko pēc kā mēs varam tiekties, lai viņi redz, ka ne jau mūsu spēks. Kāpēc tu esi tik mierīgs? Tādas situācijas, es nezinu Man ir Dievs, viņš man tur, viņš dod man mieru. Tā kā to viņa spēku, lai redz citi cilvēki mūsu ģimenēs, mūsu dzīvēs, mūsu darbā. Viņš tā tad neatrisina uzreiz apstākļus. Dievs vienmēr nepieķerās uz, bet viņš dod vārdu. Un šo vārdu ir ļoti svarīgi satvert. Nebīstieties. Nebīstieties kaut kur 360 vairākas reizes Bībelē vārds nebīstieties, nebaļojieties. Un visu katrai dienai Dievs pasaka, nebīsties. Nebaidies, jo bailes nav no Dieva. Nav no Dieva. Un interesanti, ka Jāņa, pirmā Jāņa vēstulē Jānis saka, ka bailes mēs uzvaram tajā brīdī, ka mēs topam pilnīgi mīlestībā, Dieva mīlestībā. Tikai tad pārtraucās bailās. Atkal tas viss ir no viņa atkarīgs. Un tad mēs lasam, ka Pēters dzird to vārdu un viņš izaicina Dievu. Viņš saka, ja tas tiešām tu esi, tad liec man nāk pie tevs par ūdens virs. Ja es saku, trīs burts, nāc, ar izsaukumzīm. <laughs> nāc. Un šeit ir jau kāds, ja varētu teikt, kāds cits līmenis, ja. Mēs izaicinam Dievu Mēs varam izaicināt Dievu, mēs varam būt laivā, mēs varam palikt tur. Pēters uzdrīkstās, ja tā var teikt. Viņš uzdrīkstās prasīt Dievam, nu, ja tas es tu, tad lietas man nāk, es arī gribu iet pār šiem viļņiem, pār šiem vētrām, es arī gribu iet. Un viņš spēr ārā šo soli un viņš sāk staigāt. Un ja es pieļauju to, viņš saka, nāc. Un šiet, un es nezinu, kāds tās sajūtas varētu būt, bet, wow, vienmēr pūdens virs viņi iet, bet varētu tā teikt, nav tā rakstīts, ka viņš, bet tikai rakstīts šeit ir, kad, bet lielu vētu redzēdams. Un Pēters izkāpa no laiva, gāja pūdens virs un nāca pie Jēzus. Nu, viņam noteikti vajadzēja skatīties uz Jēzu, lai iet pie viņa. Un tad vienā brīdī ir teiks, ka viņš ieraug, viņš skatās uz viļņiem. Redz, viņš raksta, bet lielu vētu redzēdams, viņš izbijās un sāka grīmt. Mm, viņš redz Jēzu, viņš sāk iet pie Jēzus, bet tad viņš novērš skatienu, viņš sāk skatīties riņķī, skatīties pa la... Oh, wow, vētra. Nav, nevar pateikt, cik tas ilgi bijis, bet viņš sāk skatīties uz viļņiem, viņš sāk skatīties uz vētru, un viņš sāk grimt. Viņš sāk grimt. Es atceros, um, vienreiz, vienreiz gadījos, kad um, biju īrijā, un mums tur piedāvāja viens iemācīts sērfot. Viņš man iedod dēli, mēs aizraucam uz okeānu. Un es tad skatos, o, oh, jā, es tūlīt iemācīšos sērfot. Un, nu, tie viļņi tādi izskatās tādi, nu, galīgi maziņi no krasta. Un tad viņš iemāca, tur, teiksim, viņš peld līdzi, mēs uzkāpjam to dēļ, un tur jau bija, nu, dziļš. Nu. Un viņš iemāca, un tad viņš saka, nu, tagad, un es peldu uz to dēļ, un tie viļņi no tā dēļ izskatās tik milzīgi, liekas, ārprāts, es tur tā pārbijos, tur, uh, ļoti ātri izpildēja ārā, es teicu, es nevaru, <laughs> man nav tāda drosme. Es nezinu, cik liela tajā brīdī bija viņa, Pētri. Viņš skatās, viņš ieraug tos viņus, viņš sāk grimt. Un, ja tu gribi pierakst, pati svarīgākā cīņa tavā dzīvē ir par ticību. Par ticību. Es gribu, tu pasaki blakus sēdošam cilvēkam, nekas, ko tu dari, pasaki, nespēja mainīt to, kāds ir Dievs. Jebko, ko tu dari, nu, tas nespēja mainīt viņu. Saprāt? Un, ja Dievs ir nemainīgs, un tev neiet, un tev ir visādas lietas, un tev, viņš ir nemainīgs. Un viņa vārds ir nemainīgs tad svarīgākais tajā momentā, jebkurā situācijā tev ir tava ticība. Tava ticība. Un tā būs vienmēr tava cīņa. Mēs necīnamies, Dievvārds saka, taisnes ticībā dzīvos. Mēs necīnamies ar miesu, mēs necīnamies ar tām lietām par ticību. Tā ir tā galvenā cīņa. Nevis par ticību un neticību, bet patiesībā pret neticību un par ticību mums jācīnās. Katrā situācijā un tajā momentā. Un ja var tā, es gribu, lai tu iztēlojies – tas okeāns, viņš staigā pa virsu. Ja, viņš staigā pa virsu, un šeit ir tā virsa. Un šeit ir tas okeāns, viņš sāk grimt. Tad šeit ir ticība, un šeit ir ticība, un šeit ir neticība. Un kur ir neticība, tur ir bailes, tur ir nedrošība. Patiesībā, ja tu baiļojies un tu esi, tu esi izbijies un pārbijies, patiesībā tu, tu, tev ir problēma ar vienu lietu, tā ir ticība. Jo Jēzus arī saka uh, Pēterim, kad viņš ir masticīgais, kādēļ tu šaubies? Tad viņš pasaka, tas iemesls Pēter bija, tu grimi, tāpēc, ka tu šaubies, tu biji neticībā. Jo Dievvārds saka, nebīsties, un te viņš grima. Zinot, tu izstāvās, ir, tas, ir tā virsa, pa kur tu var staigāt, tu var to staigāt ticībā. Viņš noticēja. Ja es saku, ja tu esi tu, tas esi tu, tad lēc man nāk pie tevs. Un viņš staigāja pat ūdens virs pa kaut ko, kas bija stipri pārdabisks viņam. Viņš tas bija pārdabisks. Un tad viņš sāk grimt. Un tagad iztēlojas, kurš no jums mākat peldēt? Un esat bijuši kādreiz situācija, kad tu kaut kādā nepazīstamā vietā peldi, un tu nezini, cik tur ir dziļš. Un tad tu tā kā gribi redzēt, tu pārbaudi, tu to kā ātri sniedz, uj, te dziļš, te dziļš. Mēs citreiz mēs darām šitā. Tad otrs no krasta pasaka roku, redzēja vai neredzēja, <laughs> tad tu aptuveni izrēķini, nā, tur ir kaut kā divi metri vai, nezinu, dziļums. Un iedomājies tagad iztālojies, un, piemēram, ja tu grīmsti neticībā, neticība ir bezdibens, nekad tu nesasniegs to apakšu. Jo Ja mēs sasniedzam to apakšu, to pamatu, uz kur mēs varam likt kāju, tad mēs varam atspērties un iet uz augšu. Ne? Es gribu izteikt to. Tad ir vajadzīga pamatne. Ja mēs kādreiz grimstam neticībā, ja mēs grimstam, tad ir vajadzīga pamatne, lai mēs varētu. Un, un <sniffs> Es vienā reizē paskatījos uh, pasaulīgu cilvēku uh, iedvesmas video nu, viņa inspiration, ja, tā kā iedvesam. Nu, tur sportistiem vai tur, nezinu, biznesmeņiem iedvesam. Un viss ir veidot, tā iedvesam video ir veidots par tu to vari, saņemies, sapurini sevi, aiziet, tu neņem vērā neviens domas, tu nosprod mērķi, tu ej, tu dari, tu celies no rīta, tu skrieni, Un tad var teikt, viņiem tā pamatne ir viss, ko viņi spētu izdarīt. Un tad viņi varētu, teiksim, atspērties un lidot uz augšu. Viņi saka, tā, ka, nu, savu dzīvē panākumus iegūt. Tad būt paaugstinātam dzīvē, savās situācijās. Bet Dieva bērns mums ir cita pamatne. Mums ir cita pamatne. Un mūsu pamats ir nevis, kad tu piecelsies, kad tu tiks augšā Bet mūsu pamatne ir, ziniet kāda, un atveriet 1. Pētera vēstuli, 5. nodaļu. Pirmā Pētera vēstule, 5. nodaļa, 6. pants. Tad nu pazemojies apakš Dieva varanās rokas, un šis ir mūsu pamats, lai viņš – jūs paaugstināt savā laikā. Nevis pazemojies un tad celies augšā, bet pazemojies. Tā tad ir divas lietas šeit. Pirmā lieta ir uz tevīm attiecās, un otrā lieta attiecās uz Dievu. Pirmā lieta uz tevīm ir pati galvenā lieta pazemojies. Dieva priekšā pazemojies Dievu priekšā. Un otrā lieta, kas attiecās uz Dievu, viņš jūs cels augšā. Saprotat, mēs, Dievu bērni, mēs esam, kas mēs esam no Dieva žēlstības. Tu esi, kas tu esi, tikai un vienīgi no Dieva žēlstības. Ja tu kaut ko esi sasniedzis, par to tu saņem algu. Piemēram, arī Dievs neprasa tavu algu māci. Tu nostrādā un Dievs saka, nu tā jau man pienākās. Dievs saka, tu, tu strādāji, tu saņem algu. Bet mēs saņemam paaugstinājumu no Dieva. Un tādu paaugstinājumu patiesībā es meklētu. Jo ne jau, ka mēs kaut ko sasniedzam, bet pasēdies, viņš, mēs tikai vienīgi strādājam pie tā, mēs domājam, mēs fokusējamies, lai mēs pazemotos Dievu priekšā, jebkurā situācijā. Un tad kas notiek? Dievu spēks atkal, Dievu spēks mūs ceļ augšā. Paaugstin, paaugstin, tas ir celt augšā, Dievu spēks. Arī tajā es atvēršu ātri, ko mēs lasījām otrā korintiešiem, ja? Interesanti, Pāvilam, kur sākās izmaiņas. Ko Pāvils saka ja, tajā septītajā nodaļā, 16. Bet Dievs iepriecina pazemīgos. Bet Dievs, kas iepriecina pazemīgos, iepriecināja mūs. Viņš konkrēto situāciju atrisināja Pāvilam, iedrošināja viņus, un tāpat kā Pēterim un mācekļiem iedrošināja Jēzus, Jēzus izdarīja tajā brīdī tita atnākšanu, kas viņus atnes labas vēsts, labas ziņas, viņš bija priecīgs. Ja. Un viens saka, tas atkal tas princips, tas viens princips pazemojās, pazemojās, un Dievs viņu cēla augšā. Dievs iepriecina pazemīgos. Tas ir sevi vest Dievu priekšā teikt, Dievs, es nevaru. Un mēs at, at, atvērsim atkal to ap Mateja evaņģēlī 14. nodaļu. Kā tad ir jāpazemojās? Kā tad ir jāpazemojās? Un atceries, ka Diev, Dievs nav nevis pazemot, bet pazemoties. Un Pētera gadījumā mēs atrodam, mēs saskatīsim to, kā, pē, kur Pēters atrada savu pamatnu, kur viņš tika, kā viņš tika uz augšu. Mēs to redzēsim atkal šeit. Pēters teica, viņš ieraudzīja lielu vētru, redzam, viņš izbijās un sāka rimt, un viņš brēca un sacīja, un šajos trijos vārdos ir tāds lēk. Kungs palīdz man. Kungs, tas palīdz vārds ir glāb mani. Glāb mani kungs palīdz man. Tā ir spēcīgākā lūkšana, ko mēs varam lūgt tādās situācijās. Interesanti, ka Pēters netaisās tur, nu, nu Dievs, es tur uh, centos un redz, es tur nogāju, nu, tur desmit soļus, bet tad es tur pastījos vētru, visu, ko viņš saka. Viņš saka, kungs palīdz man. Kungs palīdz man. Tajos šajos trijos vārdos parādās Pētera pazemība, un viņš momentāli sastapa Dieva vareno spēku, jeb to pamatu, kas izvilk viņu no neticības uz ticību. Un interesanti, kad viņš tās sauca uz Dievu, kungs palīdz, man ir rakstīts interesanti, un tas ir ļoti svarīgi. Un tu daļ. Pasaka, tu daļ. Tu daļ. Tas ir uh, nekavējoties. Angliski immediately. Nu, uzreiz Pēters piedzīvoja Dievu spēku. Un kāda Dievu spēks parādījās viņa dzīvē? Jēzus Kristus roka. Izvilka ārā viņu. Un tātad ja Pēters tika paaugstināts nevis ar savu spēku, savus purināšanos, bet aiz Dievu varanās rokas tika izcelts augšā. Ne tikai virs viļņiem, bet iecelts apakaļ laivā, drošībā. Jūs dzirdat, redzat <laughs> to atšķirību? nav no mums, draudz. Nav no mums. Mums ir viens uzdevums pazemoties tikai viņa priekšā. Un, un šajās visās situācijās, kurā tu esi, viena no labākajām lūkšanām, ko tu var lūgt, ir kungs, palīdz man. Palīdz man. Jeb, nu, tas, ko pēdējais nodemonstrēja, bija nu, pazemība. Viņš pazemojās Dievu priekšā. Un kurš saņēma godu un slavu šajā situācijā? Tikai vienīgi Jēzus. Tikai un vienīgi Jēzus. Un te mēs varam lasīt, ka viņu, un tūdēļ roku izstieps Jēzus, viņu satvēra un viņam sacīja, masticīgais, kādēļ tu šaubies, viņš tad pateica tavu iemeslu, Pēter, kāpēc tu grimi, tā bija tavu neticība. Un kad tie iekāpa laivā, vējš nostājās. Tikai tad Dievs atrisināja apstākļus. Tikai tad. Ja? Kur mēs varam dabūt spēku mūsu dzīvēs? ja mēs pazemojamies zem, pazemojamies zem Dieva varanās rokas. Man ir vajadzīga šī žēlstība, šī Dieva spēks, man ir viņš vajadzīgs. Un, jo arī es, arī mēs, ir kurš mēs varam būt tajā pašā situācijā, ka mēs varam grimt. Un, un ziniet kā, es uzskatu, ka šeit jau ir tā atšķirība, kāpēc citi Dieva bērni tiek augšā, uh, un kāpēc citi nē. Viņi nepazemojās. Ir tas kaut kas mūsos ir. Man, es uzskatu, tā ir lepnība. To var saukt par kaut kādu, nezinu, nu, nezinu, par ko, bet, piemēram, neiet pie Dieva un neteikt viņam, nelūgt viņam palīdzību. Tas ir kaut kā tas, Mēs, mēs tik ļoti nu, varam izveidot to kristētību tādu, ka man ir mani noteikumi, man ir mani baušļi, man ir man tas, kas man ir jādara katru brīdi, katru momentu, katru situāciju. Man jārīkojas pareizi, un tad ir tas viss, kas ir man jādara, un tad Dievs ir kaut kur tur debesīs, kaut kādā vienā dienā es viņu satikšu, un tad viņš man izies cauri, ko tu katrā situācijā darīs, un tad izvērtēs tur, nu, nu, no, nu, nē, nē, īsti šodien nē, tu netiec. Tas ir tādā veidā, musulmaņi cenšas tik debesīs. Parunā kārtīgi musulmani, papras viņam, kāds, kas tev jādara. Viņš cenšas darīt labu, un tad viņam ir slikti. Un tad viņš cer, ka Allaks pēc tam izsvērs, un tad sapratīs, labie darbi vairāk vai sliktāk. Ja viņam labie darbi būs vairāk, tad viņš tiks debesīs. A, ja viņam sliktie darbi vairāk, sorry, viss. Tā ir reliģija, kas ir beigta, beigta ticība Dievam. Bet mēs, kas esam Dieva bērni, mēs dzīvojam ar Dievu un mēs varam teikt Dievam katrā brīdī un katrā situācijā, katrā situācijā, kungs, palīdz man. Jeb, Dievs, man nav gudrības, man nav spēka, man nav Dievs, man nav. Dievs ir tas, kas izceļ augšā. Un būt viņa paaugstinātam ir tas svarīgākais. Es esmu, kas es esmu, es esmu, kur es esmu, tikai un vienīgi Dieva žālstības dēļ. Es saviem priekšniekiem vienmēr es teicu, es saku, jūs esat traki man pieņemot. Traki! <laughs> jūs par apzināties? Man nav, man nav, man nav ne izglītība, man nav nekas, ko jūs man dodat darīt? <laughs> Bet katru reizi Dievs man nav, man nav, nedod, nu, Dievs pavēr atur, o, oh, izdodās, vispār skaties, pēc tam brīnēs, wow. Un tā ir Dieva spēks, kas parādās. Kāpēc tu esi mierīgs tik bieži, ka gājas sapulcēm pie dzīvotēm? Kāpēc tu esi tik mierīgs? Es nu, saku, jā, jā. Tu varētu zināt tādā brīdī. Nu jā, es esmu kristietis. Es lūdzu katru rītu. Redziet, ir tik daudz cilvēku, kas katru rītu izklāja matricīti, nosēžās kādā pozā, kaut ko izdara un cenšas to mieru iegūt, kaut kāds darbības. A mēs to mieru neiegūstam no kaut kādām darbībām, mēs iegūstam viņu no Dievu no nu, dzīvā Dieva, amen? No nu, dzīvā Dieva, kurš ir dzīvs Dievs. Mēs kalpojam dzīvam Dievam. Nesiet iedrošināt. Dzirdējāt principu šajā rītā. Lai Dievs mums dod žālstību, to vienmēr arī darīt. Es uzskatu, katrā situācijā mēs lūdzam Dievam, Dievs ir tūlīņ, tas vārds tūdaļ, roka izstieps, mūs izceļ augšā tā augšā un celšanās spēks. Saprotat? Augšā mēs varam tikt, <laughs> dzīvībā mēs varam tikt, dēļ tā tas ir pārdabisks spēks, tas nav dabisks, cilvēcīgs spēks. Cilvēcīgi mēs varam nomatovēties, pozitīvisms, mēs varam saņemties, bet var tāpat tās atsisties pret kādu koku, pret sienu, pret stabu, pret mušu, <laughs> vienalga ko. Mēs varam apstāties. Mums šeit tev bija bet augšām celšanās spēks ir citas pasaules spēks. Tas ir cita vispār, cits spēks, kas šajā pasaulē nepazīst. Vienīgi tie, kas mēs esam Dieva bērni, kāda mums ir enerģija, varētu teikt, kāds mums ir spēks pieejams, tas ir augšām celšanās spēks. Mēs varam saspiesties, saroties, mēs varam izstiepties, visādi mēģināt to spēku dabūt. Mēs viņu varam dabūt tikai pie Jēzus Kristus. Un viņš ir tas, kas mūs ceļ augšā. Amen. Halleluja. Augšām celtē jūs esat augšām celtie, nevis augšām cēlušies, varētu teikt, jā, augšām cēlušies, ar viņa spēku augšām cēlušies, bet augšām celtie. Slav Dievam, ka viņš nav piesaistījis šo visu pie kaut kādām likuma normām. Es ticu, ka to likumu Dievs piepildus ar mums. Mēs dzīvojam, ir lietas, kas ir jādara, bet tas nav, lai mēs kaut ko iegūtu. Tas ir viņš dar caur mums, viņš dar caur mums. Un tad tam ir tā vērtība. Es esmu runājis ar daudziem cilvēkiem, kas visādas rituāls dara. Vis visādas rituāls dara. Arī viņi vētrā sastop, arī viņi pretvējā ļoti bieži sastopās. Arī viņi ir, viņiem ir grūtības un problēmas situācijas, bet viņi meklē to mierinājumu. Cits pudelē, cits vēl kaut kur, vēl kaut kur. Bet mēs viņu atrodam pie Dieva. Amen. Un tur viņš mums arī jāatrod. Mums būs vakarēdienas. Un es parasti viņš ir mēneša pēdējā nedēļā, bet tā kā bija pagājušā nedēļa evanģelizācijas dievkalpojums, tad mēs pārcēlām viņu šonedēļ. Saicināt, ka mēs varētu piecelties, slavēsim Dievu. Un nāksim pie Dieva galda. Ja es ristiepsu savu roku tev un, un, un katram vienam viņa bērnam, kas ir viņa derībā. Derība, tad, tad Tas nav tā. Attiecības ar Jēzu tā ir reāla derība. Derība, kas noslēgts ar Jēzu un Tēvu, un mēs ieejam tajā ticībā. Un, uh, slāviesim Dievu. Un ja tas ir uzrunājis šajā rītā, tev šis vārds ir uzrunājis. Es negribu tev teikt, kas bija tas, kas tev uzrunāja, Dievs zina un tu zini. Paņem šo brīdi arī pārdomā to, noglabā kaut kur sirdī to tas uzrunā tev dziļāk. Un, un tas tev iedrošina. Debes Tēvs, paldies Tev. Mēs pateicamies par Tavu, par tavu vārdu. Mēs pateicamies, Dievs, par Tavu galdu, kur Tu mūs aicini. Ka mēs nākam, mēs pieminam Tevi, Dievs līdz dienai, kad mēs sacapsimies ar Tevu. Tev nav pie krustavs, Tavu mies, kas bija atdot šo mājas, ko mēs ēdīsim, tā mies, kas tika atdot par mums. Un asins, kas tika izlietas. Kas ir par mūsu grēkiem, par izpirkšanu. Kungs, ka mēs šo daram, ka mēs nākam pie Tavu galdu pieminot šo. Atceroties un atgādinot sev, šo lielo upuru, šo visu, ko Tu esi darījis, Jēzus Kristu, ko Tu esi darījis mūsu dzīvēs. Es palīdzi mums, kungs, tiešām vienmēr Tev ticēt. Un ja arī nav mums šī ticība, ja mēs kādreiz novēršam savus acis no Tevīm un sākam grimt šajos apstākļos un šajās situācijās, šajos viļņos un šajā jūrā, Dievs, ka mēs būtu tā kā Pēters, tā kā Pāvils, ka mēs pazemotos un teikt, kungs, palīdz man ka mēs necelt priekšā tavā priekšā, Dievs, kaut kādus arguments vai skaidrošanos vai, Dievs, ka mēs vienkārši teikt, Dievs, glāb man. Mēs esam atkal situācijā, kur man vajadzīga tavu iesaistīšanās. Es esmu atkal situācijā, kur man vajadzīga tavu žālstību. Palīdz, Dievs. Un, kungs, mēs varam ņemt drosmi tajā, kā arī kā Pēterim tu darīji, ka tu iepriecināji Pēteri, ka tu iedrošināji Pēteri, ka tu iedrošināji un iepriecināji Pāvilu Es, ka tur iepriecinās un to darīs nekavējoties Dievs. Tu iepriecinās un arī pacels mūs. Jēs Krist, palīdz Dievs mums nevienmēr saukt un kliegt uz apstākļiem, nevienmēr censties no apstākļiem tikt ārā brīviem, bet palīdz mums iemantot šo glābšanu, iemantot šo pieredzi, ka Tu, Dievs, esi tas, kurš ir klātesošs jebkurā situācijā. Dievs, ne tikai, kad ir labi, bet kad ir arī kādi izaicinājumi brīži, ka mums šķiet, ka mums nav pamata napakšā. apakšā Es, ka mēs varētu sajust Tavu roku, kas mūs ceļ augšā, ceļ augšā. Kas ir šis augšām celšanās spēks, Dievs, kas darbojās mūsos. Mums, Dievs, es lūdzu arī, ka mums cilvēki apkārt redzētu šo Dieva spēku pārpilnību. Nevis no mums, bet no Dieva. Dievs, un ka mēs varētu lielīties nevis ar sevi, ar saviem panākumiem, bet ka mēs varētu lielīties ar Tevi, kungs, Jēs. Ar to, ko Tu dari, Dievs ko Tu esi darījis mūsu dzīvēs, Dievs. Ka mēs varētu teikt cilvēkiem apkārt, kas teikt, Dievs, es esmu, kur es esmu, es esmu, kas es esmu, tikai un vienīgi dēļ Dieva žēlstības. Mūsu spēkā, mūsu, mūsu gudrībā tas nebūtu iespējams. Bet Dievs, un Tavā spēkā mēs esam varējuši, ka mēs Tev varētu liecināt un stāstīt cilvēkiem un norādīt uz Tevi, Jēzus ja tu esi vienīgais augšām celšanās spēks, kas ir šai pasaulē, nav cita ceļa pie Tēva. Tu esi, kungs, Jēzus, tu esi atbildi. Es tāpēc es lūdzu, kungs, svētīgi katru vienu Dievs no mums. Mēs satver šīs patiesības, un lai tās mūsos būtu dzīves. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu. Amen.